Adriana Basile, estis virtuosa itala cantistino, componistino kaj instrumentisto de la frua de jarcento. Ŝi en arta kaj música familio en Posilipo, proxime de Napolo. el staris que el cantistino cay en interpretado de harpo kaj gitaro. instrumentoi per cui si cutimis accompani sian vocion. Sia famo disfastigis tra Italio. Sian arton cae belezzon tiu tempe laudis princoi, nobeluloi cae cardinaloi. Char si aciris fruan famon tra la lando, cae si iam estis vaste conata ciel Vasile, ci dauri usis sian familian nomon post sia geedzigio, cio ocasis circa ulaiaro 1700. Ciam la famo de Adriana transiris la Napola in Limoin, cae isia ce esto estis postulata en la cortegoi de famuloi, la duco Vincenzo Gonzaga de Mantuo, quasau obsede volis havi citium faman artistinon en sia cortego. Por allogi gin, li isparis nenion clopodon. Tamen, ne estis facila tasco. Nur post du jara intertractado, si acceptis la ducan peton. En maio 1610, Adriana forveturis al mantuo con sia tuta familio. Sia edzo, mutio baroni, cae iliei tri gefiloi. Crom, du fratoi, uno poeto, la alia componisto, cae du fratinoi, ambau cantistinoi. Tien, ili alvenis en junio, post trairi Romon, Bracianon, cae Florenzon. En Romo, Adriana havis la chanson impresi per sia arto la cardinalon Fernando Gonzaga, poeto, componisto, cae dua filo de la duco Vincenzo. Tui li estis captito de la charmoi de Adriana, cae sendis al sia patro novajon pri la voyaggio de la delegazio cae la bellezzo cae talento dell'artistino. En Florenzo, Adriana Basili rencontis fama in musicistoin, chi Bardi, Fontanelli cae Caccini, quiuin ancau emosiigis siai virtuosetsoi. Si esti castigita in la domo de Giulio Caccini, quie la grafo Giovanni Bardi mem auscultis sin confirmante che si estas la plei bona cantistino. Fin fine, la familio Baroni Basili alvenis en Mantuo somere 1060 cae eniris alla servo de la Duco Vincenzo, quiu superciutis sin per valorei donatsoi, cae poste nomi sin baronino de Piancerreto en Monferrato. En 1701, la fama componisto Claudio Monteverdi Qui tiam logis che la cortego de Mantuo, prescribis en letero la arton de Adriana Basile per ĉi tiuj vortoi. Ĉiun vendredan meson ni musicas en la jalo de espeguloi. signorino Adriana extaras por canti musicon cune, cae entreprenan. gin cun tia potenso ca impona bellezzo, ciu gioigas la sensoin cae prescau transformas la chambron en novan teatron. Li estis tiel impresita per la bellezzo de scia vocio che li componis plura in verco in por sci. La viola gambisto, André Mogars, prescriva recitalon ce la heimo de la filino de Adriana, Leonora Baroni, en quiu si ludis te orbon, dum siai patrino cae fratino ludis la liron cae la harpon respective. Mi forgesis mian mortan staton, cae ec pensis che mi estas inter la angeloi, giuantai la giuoin de la feliciuloi. Neniu el la musica de Vasilipos Vivas sed onizias que si ŝi inclusive inclusive en concurso con Francesca Caccini en novembro 1603. Ancau estas conate que Basile sendis canzoneton al Elisabeto de Saboyo en 1610. Claudio Monteverdi ancau comentis che Adriana cae sciei fratinoi verca sian propran musicon por drama pezzo en quiu ili ciui planis cune canti. Monteverdi assertis che Basile estis tiel talenta cantistino ciel Francesca Caccini, quiu tiu tempe estis ce la cortego Medici, cum quiu li foie cantis. Laborante por la Cortego de Mantuo, Adriana Basile actori voyacis al Florenzo, Romo, Napolo cae Modeno. En 1606, si retirigis de la servo de Gonzaga cae transloquigis al Napolo cae poste al Romo, quie si plu concertis. Adriana Basile estas considerata uno la plei grandai telulinoi un la itala musico de la dexepa iarcento conis. Sia famo cae charmo altiris la intereson de diversai componistoi cae verquistoi cioi dedicis sia in poemoin cae poslasis musicain omajoin ie sia honoro. Citiu colecto de poesiei omajoi estis compilita in la volumo la teatro de la gloroi de la signorino Adriana Basile, quiu estis unue eldonita in Venezio en 1623, cae poste pli vastigita en Napolo en 1618, cae en 1640 en la collecto la ideo de Vigido.